Când seara iarăși se coboară, cu tine vreau să mă întâlnesc, ca să-ți arăt a mea iubire, Iisuse, Domnul meu ceresc, ca să-ți arăt a mea iubire, Iisuse, Domnul meu ceresc.